Iru egunentzat hotz zandi plana martxan eman du duen ibaina loitzuneko eriko etxeak. Oftidalarte, aterberik gabe diren pertsonen ahera sigurtatuko du larregi etorbideko egoitzan, sortzi oe eskainiko dituzte tempesta, euria eta aizea dela eta. Laguntza eskuratzeko eriko zesea ez edo gizarte ekintzen zentroan izena eman behar dute pertsonek, gasusa elorga duen ibaina loitzuneko entzuten dugu. Badugu urzentziako uh, eh, etxe bizitza arret baita ere muan, uh, larregi uh, etorbidean, eta hor badira irugela, sortzi uh, eh, personentzat, eta gela bat bi uh, emazteentzat. Orduan badute sukalde bat ere, orduan janaria egiten aldute, eta bada koordinatzaile bat, frantzusez deitzen da le CCAS, gizarte zerbitzua, koordinatzailea da, eta uh, eh, asten delarik, hola, gizarte arremanetan txartzen da uh, elkarte batzuekin. Denen etxearekin, uh, gurutze gorria eta kantu goxoa. Sozial uh, elkarteak dira, eh? Zentrua ratxeko zazpietatik goizeko sortziak arte idekia egonen da. Ala ere, arratxaldeko bostetatik goiti urbiltzen alko da, larregi etorbideko egoitzara.